Գործարար կյանք։ Գործարար ջիղ։ Գործարար Արցախ։ Վարսիկ Հարությունյանն է խոսափողի մոտ։ Բարև բարեկամներ։ Յուրաքանչյուրն այս կյանքում իր առաքելություն ունի։ Շատ էական է սեփական ուժերը ճիշտ գնահատելը եւ հենց սիրած գործով զբաղվելը։ Մեր այսօրվա հյուրը ընտանիք ռեստորանի հիմնադիր Արայիկ Ավանեսյանն է։ Գործարարն այն համոզմունքն ունի, որ հաջողության հասնում է նա, ով զբաղվում է սիրելի աշխատանքով եւ ամենակարևորը հավատարիմ է մնում իր ներքին ձայնին։ Ընտանիք ռեստորանը, որը գտնվում է Խնածախ համայնքում, բացվել է բոլորովին վերջերս։ Գործար Արցախը այս անգամ պատմելու է ռեստորանի գործունեության մասին։ Այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի գործար Արցախ հաղորդման հյուրն եք։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես պիտի ռադիոընկերներին ասեմ, որ մենք գտնվում ենք Խնածախ համայնքում եւ բավականին գողտրիկ մի վայրում ենք։ Անկասկած հնարավորություն կունենամ ավելի մանրամասն ներկայացնելու եւ իմ հյուրն այսօր Արայիկ Ավանեսյան։ Արայիկ ջան, շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։ Երբ բացվեց այս գողտրիկ օջախը։ Ընտանիք ռեստորանային համալիրը բացվել է սույն թվականի փետրվարի 23-ից, սակայն հետաձգված էր բացումը կապված մեզ բոլորիս հայտնի այս ճգնաժամային իրավիճակի հետ, կապված Արցախի բլոկադայի հետ։ Մենք իրականում պատրաստ էինք բացել դեկտեմբերի 20-ին, սակայն եւ Արցախում տիրող մտնոլորտը եւ սնդամթերքի սղությունը ցույց տվեցին դեկտեմբերին բացվել, սակայն Փետրվարին արդեն այդ այդ տոնի կապակցությամբ մենք որոշում կայացրեցինք բացել։ Իհարկե այսօր ընտանիք ռեստորանը բաց է աշխատում ենք, սանկայն մեր ծավալները եւ մեր հաճախորդներին մատուցվող սննդացանկը այնպեսին չէ, ինչպեսին որ մենք նախատեսել էինք միջև բլոկադան։ Նշեցիք, որ ընտանիք է կոչվում, ընտանեկան ջերմտնոլորտը այստեղ տիրում է, ես կարող եմ դա հավաստիացնել ռադիոյն կնդիրներին։ Ինչու որոշեցիք այդ անվամբ ռեստորան բացել եւ ինչու որոշեցիք հատկապես ռեստորանային բիզնես գործնեություն ծավալել։ Այս բիզնեսում ես նոր մարդ չեմ, ասեմ որ Ստեփանագերտում մենք ունեցել ենք արագ սննդի կետ Food Mood-ը, որը բացել ենք 2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ին, սակայն Այդ անգամ եւս մենք հանդիպեցինք լուրջ խնդիրների, իդեմս 20 թվականի 44 օրյա պատերազմին, սակայն պատերազմից հետո որոշում կայացրեցինք նորից վերաբացվել ֆուդմոդը եւ այնուհետեւ որոշեցինք ավելի անլայնվել եւ ունենալ ավելի գողտրիկ անկյուն Արցախում պատերազմից հետո, որը իրագործեցինք շատ կարճ ժամանակատվածում։ Բավականին բծախնդրությամբ է այստեղ ամեն ինչ կառուցված։ Ես պիտի ռադիոընկերներին ասեմ, որ շքեղ ռեստորան բանային համալիր է, ինքնատիպ, յուրօրինակ, մի տեսակ բարերը քիչ են նկարագրելու այն զգացողությունները, որոնք այս պահին ես ապրում եմ եւ ինչու որոշեցիք իհարկե մենք կանդրադառնանք ճարտարապետական լուծումներին, կխոսենք այս ամենի մասին, ինչու որոշեցինք հենց խնածախում բացել ռեստորանը։ Ասեմ մտահղացումը իմ մոտ եղել է շատ վաղուց, սակայն 44 օրյա պատերազմը ավելի արագացրեց այս ամենը։ Քանի որ մենք սկսեցինք ավելի գնահատել ու սիրել մեր Արցախը եւ ես որոշեցի ինչքան հնարավոր է շուտ այդ նպատակը կյանքի կոչել։ Եվ այնպես ստացվեցին, որ բոլոր հանգամանքները համընկան եւ բացումը իրականություն դարձավ այս օբյեկտի։ Մի քիչ խոսենք յուրօրինակ տեսքից, առանձին տաղավարներով եք ներկայացել, քանի տաղավար է։ Այս պահին գործում է 7 տաղավար, սակայն աշխատանքային փուլում է կնորոգման փուլում է ներքին հարդարման աշխատանքային փուլում է գտնում եւս 3 տաղավար ընդհանուր 100 հոգյանոց այդ 3 տաղավարները ընդհանուր ռեստորանային համալիրը կունենա 200 նստատեղ եւ բացօթյա ամառային սեզոնին, որը ավելի կնլայնվի մեր հնարավորությունները ավելի կնլայնվեն։ Ես այդ էի ուզում հարցնել, քանի որ դուք գտնվում եք բնության գողտրիկ վայրում, ամառային սեզոնին ինչ եք առաջարկելու այցելուներին։ Ամառային սեզոնին մենք առաջարկելու ենք ոչ միայն համեղ տեսականի ուտելիքի, այլ նաև բարի ժամանց, հաճելի ժամանց, քանի որ մենք ոչ թե միայն կենտրոնանում ենք ուտելիքի վրա, մենք նաև կենտրոնանում ենք ժամանցի էսթետիկ կողմի վրա, որովհետեւ մարդիկ ուտելուց սնվելուց բացի ունենա նաև շփվելու լավ հնարավորություններ մեր ընտանիք ռեստորանում։ Արայք, գիտեք, հատկապես պատերազմից հետո գործարար ոլորտում որոշակի քայլեր անել, այն էլ նման քայլեր եւ մեծ ներդրումներ, բավականին մեծ ներդրումներ է, որքանով որ տեսնում ենք, որքանով որ հաստատում է համալիրը, սա փոքրինչ մտավախություն չէր ձեզ համար։ Մտավախություն, ռիսկ ցանկացած յուրաքանչյուր բիզնեսում իհարկե արկա է, հաշվի առնելով մեր Արցախի այսօրվա իրավիճակը, առավել եւս, սակայն ցանկությունը ավելի մեծ էր եւ որը հաղթարեց այդ ռիսկերը եւ մենք այսօր կառուցելով, հիմնելով մի նոր օջախ Արցախում, մի լավ հանգստի վայր, այս կալով եւս վստահեցնում ենք եւ մեր ցանկությունն ենք հայտնում ապրել Արցախում, արել Արցախում, Արցախը հայկական պահել։ Ես այնտեղ տեսնում եմ կիսակառույց դեռևս ինչ որ շինություն, ինչ է կատարվում այնտեղ, ինչ է նախատեսվում։ Այդ օբյեկտի մի մասի կիսակառույցը լինելը եւս կապված է այսօրվա բլոկադայի հետ, որովհետեւ շինանյութերի մի մասը ներ ենք մուծել Հայաստանից, մի մասը մնացել է այդտեղ, այդ պատճառով հնարավորություն չենք ունեցել ավարտին հասցնել այդ իմ ասած 3 տաղավարները, բայց պահանջարկը այդ տաղավարների այսօր շատ մեծ զգացվում է եւ մոտ ժամանակներս 1-2 ամսվա ընթացքում մենք լրիվությամբ այն կվերանորոգենք եւ կսկսենք շահագործել։ Դեռևս վաղ է խոսել արդյունքների մասին, որովհետև որաբաց է, բայց այդուհանդերձ ինչպես ընդունվեց հասարակության կողմից այս հետաքրքիր օբյեկտը շինությունը։ Ինչպես նշեցի, մենք բացվել ենք սեպտեմբերի 23-ին եւ առ այսօր թե զանգերով, թե հաճախորդների, այցելած հաճախորդների ստացած բավականությամբ եւ նրանց գնահատականով մենք արդեն իսկ կարող ենք ասել, որ պրոյեկտը կարելի ասել կայացել է, բայց իհարկե անելիքներ դեռևս շատ ունենք, որ เป զի ել ավելի հաճելի պահեր տրամադրենք մեր հաճախորդներին։ Արայք, բացի Արցախյան ավանդական ուտեստներից, այլ ինչ է սպասվում այստեղ այցելողներին։ Մենք շեշտը դրել ենք, ինչպես նշեցիք, Արցախյան ավանդական ուտեստների վրա, ինչպես նկատել ենք, ունենք թոնի, շաբաթ կիրակի օրերը մենք տեղում թոների հաց ենք պատրաստում, պատրաստում ենք նաև թոների խորոված, սեզոնին կլինի թոնորում կպատրաստենք կուրկուտ, Ղարաբաղի գաթա, Մի խոսքով շեշտը դրված է Արցախի ավանդական ուտեսների վրա իհարկե ժամանակակից այդ ամենը ժամանակակից մատուցմամբ եւ ժամանակակից լուծումներով Գիտեք, այսպեսի մի հարց էլ առաջացավ, քանի որ խնածախում եք բացել, սա ընդամենը տեղանք է ձեզ համար, թե ինչ որ արյունակցական կապեր կամ պապենական օջախ։ Տենց արյունակցական կապեր խնածախ համայնքի հետ մենք ունենք, տարածքը շատ վաղուց եղել է, ինչպես նշել, նպատակը շատ վաղուց է եղել այս տարածքի հետ կապված։ Պարզապես տարածքի հնարավորությունները, տարածքի գտնվելու վայրը ինքը ինքնին թելադրեց այս օբյեկտը հատկապես այստեղ, այս վայրում կառուցելու համար։ Շատ հարմար է քաղաքից Ստեփանակերտից շատ մոտ է ճանապարհին, ասֆալտապատ ճանապարհի վրա է, որը շատ հարմարավետ է հաճախորդների համար։ Մի կողմից էլ քաղաքից դուրս է, որպես հաճախորդները զգան բնությունը, ընկալեն բնությունը եւ ավելի այդ ամենը հարմար, հարմարավետ ու աճիկով այլեն այդ ամենը։ Եվ նաև հաջախորդները զգան այն ջերմ մտնոլորտը, որն այս պահին տիրում է ընտանեկան օջախում եւ իհարկե ընդհանրացնելով մեր հարցազրույցը պիտի խոսենք նաեւ առաջկա ծրագրերի մասին, թե պետ այս իրավիճակում պատերազմող Արցախում, հետ պատերազմյան Արցախում մի քիչ դժվար է խոսել առաջկա ծրագրերի մասին, բայց այդուհանդերձ Ինչի թվում, որ մենք պիտի դադարենք պլանավորել, Արցախում մենք պիտի դադարել ապրել Արցախում։ Եթե չենք պլանավորում, չենք պլանավորում մեր առօրյան, չենք երազում, ուրեմն մենք դադարում ենք ապրել։ Իսկ եթե չպլանավորենք, չապրենք, դա ամենավատթարագույն հետևանքները կունենա մեր եւ մեր Արցախի համար։ Այդ իսկ պատճառով պլաններ այո կան, դրա մասին դերևս շուտ եմ համարում խոսել։ Այսօր մենք կենտրոնացած ենք ընտանիք ռեստորանային համալիրի վրա, անելիքները ինչպես նշեցի բազմաթիվ են, տարածքը թույլ է տալիս էլ ավելի մեծ ավելի հետաքրքիր պրոյեկտներ, ավելի հետաքրքիր մտահղացումներ պլանավորել եւ իրագործել հենց այստեղ ընտանիք ռեստորանային համալիրում շատ յուրօրինակ դիզայն է այստեղ հատուկ մասնագետ է աշխատել բնականաբար ձեր երևակայության արդյունքն է ես ընդհանրապես կողմնակից եմ որ ամեն մարդ զբաղվի իր գործով եւ ինչպես նկատեցիք այս ամենի հետաքրքրությունը գեղեցկությունը իհարկե պրոֆեսիոնալների կատարած աշխատանք է մեր Ստեփանակերտում գործող պորտալ ՍՊՆ-ը նախագծի հերինակը, ինչպես նախագծել են, նաև այդպես էլ նաև հետևել են շինարարական աշխատանքների միջև վերջի, որը եւ օգտվելով առիթից կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել Պորտալսոպոյի ընկերությանը, իդեմս Սև մեր ընկեր Սևակի եւ Վլադիմիրի կատարած աշխատանքի համար։ Իսկ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ Արցախյան այս գեղեցիկ վայրում նման կոլորիտ եք ստեղծել, որտեղ այցելուն կարող է պարզապես հանգստանալ, պարզապես վայելել բնությունը։ Մի խոսքով ներդաշնակ է այստեղ ամեն ինչ։ Շատ շնորհակալություն եւ հարցազրույցի համար եւ այցելության Ընտանիք ռեստորանի ձևաչափը բոլորովին այլ է։ Այստեղ խուսափելով աղմուկից կարելի է վայելել ռեստորանի ջերմտնողորտը, համեղ ճաշել ընտանիքի անդամների եւ ոչ միայն ընկերների եւ հյուրերի հետ։ Ընտանիք ռեստորանում ամեն ինչ պատրաստվում է սիրով եւ մատուցվում է բարձրակարգ։ Խնացող համայնքում գտնվող գեղատեսիլ բնության գրկում է տեղակայված ընտանիքը։ Բնությունն ու ջերմ մթնոլորտը ամբողջացնում են ամեն ինչ։ Այսքանն ենք նախատեսել այսօրվա համար։